कंहिं मोमिन बाबति न की माइटी ऐं न की अंजाम जो ख़्यालु रखंदा आहिनि ऐं इहे ई हद खां लंघियल आहिनि